وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا دينار فلسطين يا هودي نار في Filistin'de kafirler tümakta Saldırıyor Müslümana Tüm kafirler tüm Irak'ta Saldırıyor Müslümana Müslümanlar, Müslümanlar Kan ağlıyor bugün canlar Müslümanlar, Müslümanlar Kan Aman ağlıyor bugün canlar Uyuyanlar, uyuyanlar Uyumuyor bak düşmanlar Uyuyanlar, uyuyanlar Uyumuyor bak düşmanlar Uçaklardan atılanlar Kemikleri kırılanlar Kuşaklarda atılanlar Kemikleri kırılanlar Kapılarda parçalananlar Müslümanlar, Müslümanlar Kapılarda parçalananlar Müslümanlar, Müslümanlar Müslümanlar, Müslümanlar Kan ağlıyor bugün canlar Müslümanlar, Müslümanlar Kan ağlıyor bugün canlar Uyuyanlar, uyuyanlar Uyumuyor bak düşmanlar Uyuyanlar, uyuyanlar düşmanlar